Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Արցախի շուրջ ստեղծված իրադրությունն անցնող շաբաթվա ընթացքում Ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակում է առաքելության կատարումը Արցախում։ Հունիսի 23-ը զինված ուժերի տոնացույցում նշվում է որպես Տիկունքայինների օր։ Հայ ժողովրդի եւ Արցախայության մասնակցությունը հայրենական մեծ պատերազմին։ Ռազմական գործի փայլուն դիտակն ու մեր ժողովրդի նվիրյալ զորապետներից մեկը Արսեն Բոշնաղյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Իրադրությունն Արցախում Անցնող շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը շարունակել է դեկտեմբերի 12-ի առավոտից մեկնարկած Արցախի շրջափակումը։ Բնապահպանական տարաբնույթ պատճառաբանությունների անվան ներքո Արցախը տոտալ շրջափակման ենթարկելու ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության իրական մտադրությունները հերթական հանգրվանին հասան Լաչինի միջանցքում սկիճ անցագրային կետի տեղադրմամբ։ Կոպտորեն խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ ձեռք բերված երրակոմ պայմանավորվածությունները, որով ի թիվս այլ դրույթների Լաչինի Միջանցքին տրվել է հատուկ կարգավիճակ, ադրբեջանական կողմը բացի Արցախի տարբեր հատվածները միմյանց հետ կապող ճանապարհահատվածներից, հաստատի հսկողության տակ է վերցրել նաև ողջ Լաչինի Միջանցքը։ Արդյունքում ավելի քան 6 ամիսի ադրբեջանական կողմը փակ է պահում Արցախը արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհը։ Դրանով իսկ խախտելով հազարավոր քաղաքացիների ազատ տեղաշարժին, բժշկական պատշաճ օգնության, սնվելու եւ հումանիտար միուս բոլոր իրավունքները, աղետի առաջկանգնեցնելով երկրամասում բնակվող շուրջ 120 հազար ազգաբնակչությանը։ Ավելին, ադրբեջանական կողմը օգտվելու ամենաթողության մտնոլորտից, հունիսի 15-ից հերթական սադրանքն օգտագործելով արգելել է նաեւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի եւ ռուս խաղապահների օգնությամբ համանապակ քանակով հումանիտար նպատակներով իրականացող տեղաշարժերն ու բեռնափոխադրումները։ Իսկ հունիսի 23-ին բոլոր տեղաշարժերն անհնարին դարձնելու նպատակով Հագարի կամրջի վրա տեղադրել է արգելապատներ։ Հարկ է նշել, որ նման հակամարտային իրավիճակներում միջազգային իրավունքը վաղուց վերածվել է առավելապես երկկողմ կամ երրակողմ կոնվենցիոնալ պայմանագրային իրավունքի։ Այսինքն կողմերի ամիջական պայմանավորվածության շնորհիվ է հնարավոր իրագործել նաև երրակողմ հայտարարության մեջ արձանագրված դրույթները։ Պետք է նշել նաև, որ պետությունների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները նույնպես կարող են իրագործվել որոշակի միջազգային իրավական համակարգի շրջանակներում։ Դա նշանակում է, որ միջազգային իրավական համակարգում երկուժի գործադրման ազատությունն ընդունելի է դառնում տարածաշրջանային ու աշխարհակահաղական խաղացողների համար, որտիսին ներկայումս է ուժի գործադրման միջոցով պետությունները կարողանում են պարտադրել ինչ որ զիջումներ ու խնդրի լուծումներ։ Շարունակելով իր ապակառուցողական քաղաքականությունը, ադրբեջանական կողմը շարունակաբար խախտում է նաև հրադադարի պահպանման ռեժիմ Արցախի տարբեր հատվածներում, որի մասին համապատասխան հաղորդագրություններ է տարածել Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ավելին, հունիսի 22-ին ժամը 13:00-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերը Մարտակերտի շրջանի ուղությամբ խախտել է հրադադարը, գիրառելով հրաձգային զենք, ինչի հետևանքով վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի պայմանագրային զինծառայող Մհեր Կամոյի Հակոբյանը։ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հրադադարի խախտման եւ զինծառայողի վիրավորման մասին հաղորդվել է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտումներով ադրբեջանական կողմը նպատակաուղված ձևով խոչընդոտներ է ստեղծում նաեւ գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացնող քաղաքացիական ազգաբնակչության համար, որի մասին են վկայում նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության հրապարակած տեղեկագրերը։ Միաժամանակ ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակում է առաջադրանքներ իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ 30 դիտակետերում ռուս խաղապահները շրջօրյա վերահսկում են իրավիճակը եւ հրադադարի ռեժիմի պահպանումը։ Մարտակերտի, Մարտունի եւ Շուշիի շրջաններում բարեկեցություն է իրականացվել երեք երթուղիներով, ասում է հաղորդագրության մեջ։ Հուսալի թիկունքը հաջողության գրավական։ Զինված ուժերի օրացույցում հունիսի 23-ը նշում է որպես թիկունքի օր։ որ Զինված ուժերի թիկունքային ծառայությունը ստեղծվել է հայրենիքի սահմաններում ընթացող պաշտպանական մարտական գործողություններին զուգընթաց, ինքնապաշտպանական ջոկատների նյութական միջոցներով ապահովելու նպատակով։ Շուրջ 31 տարի առաջ այդ օրերին թիկունքի հիմնական ուժերը նպատակաուղված էին ինքնապաշտպանական ջոկատները եւ նոր ձևավորվող զորամասերն անհրաժեշտ միջոցներով ապահովելուն։ Առանձնահատուկ կարևոր էր վարել քակսուկային նյութերի, բարենի եւ հանդերձանքի ձեռքբերումը։ Այս բոլոր խնդիրներն իրականացվել են հաղթարելով մեր դժվարությունները։ Քանի որ չկային թիկունքի նյութական բազա, պայեսներ եւ ավտոտրանսպորտ, արկա էր նաեւ համապատասխան մասնագետների պակաս։ Հետագա տարիներին իրականացվեցին զինված ուժերի թիկունքի զարգացման ու կատարելագործման բազմաբույր ծրագրեր, որոնց շնորհիվ զինված ուժերի թիկունքին առաջադրված խնդիրներն իրականացվում էին հաջողությամբ, նաեւ շնորհիվ ենթակա ստորաբաժանումների կազմավորման ու կատարելագործման միջոցով։ 2020 թվականի ռազմական գործողությունների թիկունքայինների համար դարձան հերթական փորձության ժամանակահատվածը որը նրանք պատվով հաղթարելով ձեռք բերեցին անհրաժեշտ փորձ հետագայում իրենց առաջադրված խնդիրները ավելի բարձր մակարդակով կատարելու համար։ Մեծ հայրենականը եւ հայ ժողովրդի ներդրումը Ուղիղ 82 տարի առաջ 1941 թվականի հունիսի 22-ին սկսված հայերենական մեծ պատերազմում կերտած հաղթանակի գործում իր անուրանալի ավանդն է ունեցել եւ ԽՍՀՄ բոլոր ժողովրդների հետ մի այս միր սխրագործությունները ու հերոսություններ փայլել նաեւ հայ ժողովուրդը եւ նրա մի մասնիկը հանդիսացող Արցախայությունը Այս թեմաներին կանդրադառնանք հայ ժողովրդի ներդրումը մեծ հայրենականում եւ արցախցիների հայրենական մեծ պատերազմում ակնարկներում։ Ինչպես նշվեց 1941 թվականի հունիսի 22-ի վաղ առավոտյան ֆաշիստական Գերմանիան խախտելով ԽՍՀՄ-ի հետ կնքած չարձակման մասին պայմանագիրը առանց պատերազմ հայտարելու հարձակվեց խորհրդային միության վրա։ Դերևս Լեհաստանի վրա հարձակվելուց մի քանի օր առաջ Օբերզացբուրգում երրորդ ռեխի բարձրագույն հրամանատարության ընդհանրման ընթացքում Ադոլֆ Հիտլերը ցույցում էր տվել իր զորավարներին առաջիկա պատերազմում անխնաբնաջնջել սլավոնական ժողովուրդներին, ուշադրություն չդարձնելով հասարակական կարծիքի վրա։ Հենց այստեղ են աներկաներին հռետորական հարց ուղղել։ Թե մեր ժամանակներում այլևս ով է հիշում 1915 թվականին Թուրքիայում հայերի բնաջնջման մասին։ Ոստի պատահական չէ, որ հայ ժողովուրդը մեկ մարդու պես ոդքի կանգնեց մարտնչելու ֆաշիզմի դեմ քաչ գիտակցելով թե իր համար ինչպիսի վտանգ կարող է առաջանալ Գերմանիայի հաղթանակի դեպքում։ Պետք է հաշվի առնել նաև այն հանգամանքը, որ հայության ցեղասպանությունը իրականացրած Թուրքիան խորթային Հայաստանի սահմանների մոտ կենտրոնացրել էր 26 պարազեն դիվիզիա եւ հարմար պահի էր սպասում մեր երկիրներ հուժելու համար։ Այս եւ այլ պատճառներով հայ ժողովուրդ հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին իր անորանալի ավանդն է ունեցել հաղթանակի գերտման գործում։ 1941-ից 45 թվականներին ԽՍՀՄ բոլոր ժողովուրդների հետ միասին հայ ժողովուրդն էլ իր սխրագործություններով ու հերոսություններով փայլեց։ Բացի շարքայինների մասնակցությունից Ընդհանրապես խորհրդային զինված ուժերի բարձրագույն եւ ավակ հրամանատարական կազմի վերլուծությունը ցույց է տվել, որ բազմաթիվ էթնիկ հայեր եւս ընդգրկվել են երբեմն ոչ հայկական անուններով եւ ազգանուններով խորհրդային գեներալական կազմի գեներալիտետի մեջ։ Բավական է նշել, որ հայերը ԽՍՀՄ ժողովրդների շարքում 4-րդն էին բանակի եւ ռազմածովային նավատորմի գեներալների ու ծովականների, ռազմաօթային ուժերի, հրետանային զորքերի սպաների կազմում եւ 6-րդ տեղում էին ԽՍՀՄ հերոսների ցանկում։ Հայ ժողովրդի զոհերի եւ հերոսների թիվը համեմատելով այդ տարիների հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության բնակչության թվի հետ, հայտ է գալիս, որ հայերն առաջատար էին նախկին ԽՍՀՄ-ում։ Հայազգի մեկ զորահրամանատար Հովանես Բաղրամյանը զբաղեցնում էր ռազմաճակատի հրամանատարի պաշտոնը։ 3-ը բանակի, 6-ը կորպուսի, 28-ը դիվիզիայի, 100-ը բրիգադի եւ գնդի հրամանատարներին։ 80000 հայ պարգևատրվեց մեդալներով ու շքանշաններով, որոնց թվում ընդ որում բազմիցս բոլոր հայազգի գեներալներն ու ծովակալները առանց բացառության։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասնակցել են 147 հայ մարշալներ, գեներալներ եւ ծովակալներ, որոնցից 64-ն այդ կոչումներին արժանացել են այդ պատերազմի, իսկ 83-ը այդ պատերազմի անտարիմներին։ Այլ տվյալների համաձայն պատերազմի 3 մասնակից հայեր դարձան մարշալներ, իսկ մեկը ԽՍՀՄ նավատոր մի ծովակալ։ 160-ը ստացան զանազան գեներալական կամ ծովակալական կոչումներ։ Ընդ որում հայ ռազմածովային բարձրագույն սպաներից փող ծովակալի, այսինքն վիցե ադմիրալի կոչումներ 4-ը, իսկ դեր ծովակալի, այսինքն կոնտրադմիրալի կոչումներ 6-ը։ Իսկ նրանցից Հովանես Իսակովը ուներ ԽՍՀՄ նավատոր մի ծովակալի կոչում, որը հավասար էր ԽՍՀՄ մարշալի կոչմանը։ Այսպիսով հայերից 11-ը ծովակալական կոչումներ ունեին ընդ որում մարշալների, գեներալների, ծովականների եւ ընդհանրապես ռազմաօթային ուժերի, զրահատանկային եւ հրետանային զորքերի բարձրաստիճան սպաների քանակով հայերը 4-րդն են ռուսներից, ուկրաինացիներից եւ բելարուսներից հետո։ Հայերը լուրջ ներդրում են կատարել ինչպես 1941-ից 1945 թվականների խորհրդագերմանական պատերազմում խորհրդային միության հաղթանակի ապահովման մեջ, այնպես էլ այդ պատերազմի անտարիներին։ Սառը պատերազմի ժամանակաշրջանում ծավալված խորհրդային միության հզորացման ու կենսագործունեության ընթացքում Ինչպես նշել է խորհրդային միության հերոս նավատորմի Ծովակալովանես Իսակովը, հերինական մեծ պատերազմում չի եղել այնպիսի ռազմաճակատ, չի եղել այնպիսի քաղաք, ուր բանակների, կորպուսների կամ դիվիզիոնների կազմում եղած չլինեն հայ սպաներ կամ գեներալներ, ինչպես չեն եղել գնդեր կամ հերոսական կայազորներ առանց հայ զինվորների, սկսած Բրեստի ամրոցից։ Արցախցիները հայրենական մեծ պատերազմում Խորհրդային միության ժողովուրդների հայրենական մեծ պատերազմը հանդիսանալով երկրորդ աշխարհամարտի բաղկացուցիչը հին կարևորագույն դերակատարությունն է ունեցել ֆաշիզմի դեմ մղված պայքարում, որտեղ վճռում էր ոչ միայն խորհրդային միության, այլև ողջ աշխարհի ճակատագիրը։ Մեծ հայրենականում տարած հաղթանակում մեծ է նաև հայ ժողովրդի եւ նրա մի մասնի կհանդիսացող Արցախայության ներդրումը։ Այսպես ըստ 1939 թվականի համամիութենական մարտահամարի տվյալների Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի բնակչությունը կազմում էր 50838 մարդ, որոնց 90%-ը հայեր էին, եւ հայրենական մեծ պատերազմին նրանցից 45000-ը կամ 35% մոբիլիզացվել եւ կամավոր մեկնել ռազմաճակատ։ Խորթայի միության մասշտաբով այդ թիվը կազմում էր 154 միլիոնից 11 միլիոնը, այսինքն ընդամենը 6%-ը։ Տոկոսային հարաբերակցությամբ ԼՂՄ-ից մոբիլիզացվել է 5 անգամ ավելի շատ, քան ամբողջ երկրում։ 22000 Ղարաբաղցիներ զոհվեցին պատերազմի տարբեր ռազմաճակատներում։ Վերջին տվյալների համաձայն Հյուսիսային Արցախից ռազմաճակատ մեկնած հայերի թիվը կազմում է 43640 մարդ, բնակչության 31.2%-ը իսկ զոհվածների թիվը ավելի քան 18000 մարդ, կամ զորակոչվածների 41%-ը։ Այս պիսով լղիմից եւ հյուսիսային Արցախից մեծ հայրենական պատերազմում մարտնչեց մոտ 90000 արցախահայ, որոնցից 40000-ը զոհվեցին։ Այսինքն Արցախի հայ բնակչության ավելի քան 1/3-ը մեկնեց ռազմաճակատ, իսկ զորակոչվածների 44.4%-ը զոհվեց։ Համեմատության համար նշենք, որ պատերազմի տարիներին 19 ադրբեջանցու զորակոչվել է ընդամենը մեկը։ Պատերազմի տարիներին Արցախահայերն իրենց դրսևորել են բազմադարի ավանդույթին համապատասխան, որպես խիզախ մարտիկներ, քաջ ու համարձակ, դիմացկուն եւ ազնիվ։ Տեղին է հիշել ռուսանվանի բանաստեղծու հասարակական գործի Սերգեյ Գորոդեցկու խոսքերը։ Մնությունն ու պատմությունը Ղարաբաղում ստեղծել են ցայտուն արտահայտված մի տեսակ։ Ամբողջ աշխարհում սփռված Ղարաբաղցիները հեշտությամբ կարող են ճանաչվել։ Գործունեության լայն թափ, ազնազող քաջություն, վտանգալից խիզախության հակում, ինքնավստահություն, նահապետականություն ընտանեկան կյանքում ահ Ղարաբաղ ցուցամակրելի գծերը, որոնք ասես խտացնում են հին հայկական առաքինությունները, խամրած պատմության դաշնություններից եւ մաքուր տեսքով պահպանված Ղարաբաղում։ Մեծ հայրենականի բոլոր ճակատներում Արցախ հայերը պատվով կատարեցին իրենց պարտքը հայրենիքի հանդեպ։ Արցախցի ռազմիկների շարքից առաջ քաշվեցին հիանալի զորապետներ, որոնց անուններն ընդմիշտ մտել են հայրենական պատերազմի տարեգրության մեջ։ Ֆաշիստական զավթիչների դեմ մղված մարտերում ցուցաբերած արիությամբ ու խիզախությամբ Իրենց անունները парքով պսակեցին թվով 29 խորհրդային միության հերոսներ, որոնց շարքում նաև կրկնակի հերոսներ՝ Մարշալ Հովանես Բաղրամյանը եւ Բալթյան նավատորմի 47-րդ կարմրադրոշ գրոհային ավիագնդի հրամանատար Բոգնդապետ Նելսոն Ստեփանյանը, ով 7 արցախցիներ դարձել են парքի իշխանշանի լրիվասպետներ։ Ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում իրենց ռազմական տաղանդով փայլել են ծնունդով արցախցի ԽՍՀՄ 3 մարշալ, 24 գեներալ, 3 ծովակալ, Միակ ոչ սլավոնական հրամանատարը խորհրդային ճակատում դարձավ Արցախահայ Հովանես Բաղրամյանը։ Փարքուպատի ֆաշիզմի դեմ պայքարում եւ հանուն հայրենիքին հատակված բոլոր նվիրյալներին։ Մեր պապերի կատարած սխրանքներն ու հերոսությունները, հայրենիքին ամնացորդ նվիրվածությունն ու սերը ուղենիշ են եղել ու դեր կլինեն հետագա սերունդների համար։ Ռազմական գործի հմուտ գիտակը Բանակ հաղորդաշարի թողարկումներում մենք բարբերաբար անդրադառնում ենք նաև հայ ժողովրդի բազմադարյա պատմության տարբեր ժամանակաշրջաններում այդ թվում խորհրդային ժողովուրդների մեր ընդհանուր հայրենիքում ապրելու գոյապայքարում աչքի ընկած հրամանատարների ու նվիրյալների կյանքին ու գործունեությանը, նրանց խրագործություններին, հայրենանվեր գործերին ու արժանահիշատակ պատմություններին։ Ռազմական գործի հմուտ գիտակ ակնարկում կներկայացնենք նրանցից մեկի Արսեն Բոշնաղյանի կյանքն ու գործունեությունը, որը նաև անցյալի հիշողությամբ ծերունների միջև կապի շարունակականությունն ապահովելու տեսանկյունից է կարևորվում։ ՊՍՄ գեներալ մայոր Արսեն Սերգեյի Բոշնաղյանը ծնվել է 1914 թվականի հունիսի 26-ին։ Նոր Բայազետի գավառ քաղաքում։ 1932 թվականին ավարտել է Թիֆլիսի հետևակային դպրոցը, 1935 թվականին Օրենբուրգի ավիադպրոցը, 1955 թվականին Մոսկվայի գլխավոր շտաբի բարձրագույն դասընթացները։ 1935-ից 40 թվականներին ծառայել է հայկական առանձին լեռնարաձգային դիվիզիայում, ավարտել է Ֆրունզեյան վան ռազմական ակադեմիան եւ Գերմանախորհրդային պատերազմի սկսվելուն պես նշանակվել գլխավոր շտաբի օպերատիվ վարչության պետի օգնական։ 1941-ից 1943 թվականներին մասնակցել է Մոսկվայի պաշտպանությանը, Հյուսիսային Կովկասի, Ղրիմի, Սևաստոպոլի ռազմական գործողությունների պլանների մշակման ու իրականացմանը, ծառայել գնդապետ Սիմոն Զավարյանի, Խորհրդային միության մարշալ Հովանես Բաղրամյանի հրամանատարության ներքո։ Գեներալ Բոշնաղյանը ռազմական գործի փայլուն գիտակ էր, մեր ժողովրդի նվիրյալ զորապետերից։ Լինելով ընդունակ եւ բազմակողմանի կրթված սպա, Արսեն Բոշնաղյանն իր ծառայության երկարատև տարիների ընթացքում Խորհրդային զինված ուժերում զբաղեցրել է հրամանատարական եւ շտաբային բազմազան պաշտոններ։ Հետագայում աշխատել է որպես կորպուսի օպերատիվ բաժնի, դիվիզիայի, ապա կորպուսի շտաբի պետ, բանակի հրամանատարի տեղակալ։ 1943 թվականին Բոշնաղյանը նշանակվել է առաջին մերձբալթյան ռազմաճակատի 6-րդ գվարդիական բանակի հրաձգային կորպուսի շտաբի օպերատիվ բաժնի պետ։ Ամիջականորեն մասնակցել է Բելարուսիայի եւ Մերձբալթյան հանրապետությունների ազատագրման մարտերին։ Մասնակցել է Նևել, Գորոդոկ, Վիտեբսկ, Պոլոցկ, Ելգավա եւ այլ քաղաքների ազատագրման համար մղված մարտերին։ 1944 թվականի հոկտեմբերից մինչև 1945 թվականի մայիսը Բոշնաղյանն ամիջական մասնակցություն է ունեցել Յուրլանդական թերակուզու եւ Քյոնիգսբերգ քաղաքի գրաման մարտերի պլանավորմանը եւ իրականացմանը։ 1960-ից 1963 թվականներին ծառայել է Գերմանիայում տեղակայված խորհրդային զորախմբում։ Մահացել է 1972 թվականի հունվարի 8-ին Երևանում։